Euh, ez da egiazko iakasle bat, mena lan important, e, zinez important e, badu liseoan, harremanak uh, hartzen behitutu uh, enpresaikin, enpresekin, uh, formakuntzaen hobesteko, BTS-eko uh, atzamaiteko, badu lan e ikaslen, beste eskualdeko ikasten eh, ere zibitzeko. Ha? liceoak behar dutu beste eskualdeko ikasliak. Siberotarrak ez behiti aski uh, gue klasaek, uh, eh, klasaen hoi da e, chef de travaux delako lana. Eta hoi lan hoi gehi die kentzia. Eta guentako berri izigarria eta gaitz da, segur. Hots dinamizatzen dik e, filiera hoi? Bai, e, dik, laguntzen dizu eta ez eh, bakarrik tekniko xaila, bena liceo horrokoa oro, e-, ebai, beste eskualdetik jiten dien ikaslek, uh, klasa gusiak betetzen duti, ordian beharrezkoa da, segur. Eh, ze arazu arrazu emaiten du rektorak poste horren elkitzeko? Simpleduz, diarru gutxiago gastatu guekin. gugia eh? Gu heben kampainan edo baserietan gastatziak. Eh? Nahi die, soz gutxiago guekin galdu. Gubernaen politika denek badakie funksioner edo estatu langile lan post kentzia eta, eta gutitzia. Dean hor badugu adibide gaitz bat. Liseo tipi hoietan postiak aizago elkitzia hoideka? E, ez dakit uh, aizago dela, bena egiten di eta gu, guentako ondorioak gaitz dia lan postioi uh, important uh, beita uh, liseoen geoentako. Errakas legusiak mobilizatu ikzidie, bai etxekuak bai eta algarretatze bat eginen duzia hostialin. Bai, iakasle abantxe guziak, espantxa dugu aite e laguntuko gutiela, geho gehi dugu, bai, bilkua handi baten egitia, izoen aitzinin eta geho ibilaldi baten egitia, eh, eri erdiala tarte.